บุ๊กทูแปดสิบสี่ восемьдесят четыре, восемьдесят четыре, อดีตการสี่ прошедшая форма четыре, прошедшая форма четыре, อ่าน читать, читать, ดิฉันอ่านแล้ว я читал, я читала, ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว я прочитал весь роман, я прочитала весь роман, เข้าใจ понимать, понимать, ดิฉันเข้าใจแล้ว я понял, я поняла, ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว я понял весь текст, я поняла весь текст, ตอบ отвечать, отвечать, ดิฉันตอบแล้ว я ответил, я ответила, ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้ว я ответил на все вопросы, я ответила на все вопросы, ดิฉันทราบแล้ว ดิฉันได้ทราบแล้ว я это знаю, я это знал, я это знаю, я это знала, ดิฉันเขียน ดิฉันได้เขียนแล้ว я это пишу, я это написал, я это пишу, я это написала, ดิฉันได้ยิน ดิฉันเคยได้ยินแล้ว я это слышу, я это услышал, я это слышу, я это услышала, ดิฉันกำลังไปรับ ดิฉันได้ไปรับแล้ว я это принесу, я это принес, я это принесу, я это принесла, ดิฉันกำลังนำมา ดิฉันได้นำมาแล้ว я это несу, я это принес, я это несу, я это принесла, ดิฉันซื้อ ดิฉันได้ซื้อแล้ว я это покупаю, я это купил, я это покупаю, я это купила, ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า я это ожидаю, я этого ожидал, я это ожидаю, я это ожидала, ดิฉันอธิบาย ดิฉันได้อธิบายแล้ว я это объясняю, я это объяснил, я это объясняю, я это объяснила, ดิฉันรู้ ดิฉันรู้แล้ว я это знаю, я это знал, Я это знаю. Я это знала.